23-chi bab. Kengashma heyətlərinin hamısı o'rnidan turishib Hazreti Əysani vali Platusning oldiga elib berishdi. U yerda uning ustidan shikoyat qilib, biz bu odamning Yahudi xalqini ozdirib, Rim imperatoriga bosh topshirmaslikka qutratganligini va o'zini Yahudilarning qutqizguchi Masih, ya'ni podshoyi deb otib olganligini ko'diq deyishdi san yahudiylarning podshoyimi deb so'radi pilatus hazrati aysodan eqiningizdek deb javob berdi hazrati ayso ondin pilatus oliy ruhaniylar bilan ko'pchilikka bu odamdin biror jinoyat topolmidim dedi lekin ular texmu qat'iy turdi u o'z ta'limlari bilan butun yahudiylar zemindagi ommini quturtib galiliya o'lkasidan boshlab toki bu yagacha keldi deyishdi buni anglagan pilatus bu odam galileyalikmi deb so'radi u hazrati aysoning yerodxonning qo'l ostidagi o'lkidan kelganligidan xabar tepib uni yerodga yo'llab berdi u chog'da yerodmi yerusalimda edi Hirotxon Hazreti Aysoni ko'rib, intayin xushal bo'ldi. Chunki u uzundan beri Hazreti Aysoga doir ishlarni anglab, mening oldimdimi biror mo'jiza ko'rsatib boqsin deb, uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib yuratdi. Shunga u Hazreti Aysoning birmuncha savollarni so'rdi. Lekin Hazreti Ayso bir ig'izmi javob bermadi. oliy ruhoniylar va tavrat ustozlari hazrati ayshoni ustidan hadab ar shikoyat qilyotadi yerodxon va uning lashkarlari hazrati aysoni haqoratlab masxir qilishdi ondan keyin uningga podisholochi hashamatlik to'n kiydirib uni yana pilatusning oldiga qaytirdi mana shu kundan boshlab yerodxon bilan vali pilatus do'st bo'lib qoldi uningdan burun ular bir biriga dushman edi vali pilatus oliy ruhoniylarni yahudiy oqsoqollarni va jamoatni yig'ib ularga sizlar bu odamni oldimga haydab keldinglar uning ustidan xalqni ozdirib turatdi deb shikoyat qildinglar biroq men uni sizlarning oldinglarda so'roq qilib sizlar shikoyat qilgan jinoyatlardan birinimi topolmidim yurodxonmi uningdan gunoh topolmay manga qaytirib yetibdi chunki uningda o'limga loyiq hech qandaq jinoyat yo'q ekan endi men uni qamchilatib qo'yib beraman dedi uning mundoq deyishining sababi u har شیت o'tib یهودی heytida برینی کوی birini qo'yib beradi biroq ko'pchilik bir سیلیشیب. اونی selishib uni o'ltiring کوی qo'yib bering باراباس یروسالیم yerusalimda تولان ko'tirib odam o'ltirib زندانو tashlangan bir jinoyatchi edi pilatus hazrati کوی qo'yib bermoqchi bo'lib ko'pchilikka qayta nasihat qildi lekin ular ha deb uni krestga mixliting krestga mixliting deb chuqon silishdi pilatus uchinchi qitim ularga nemishqa u zodi nemi jinoyat o'tkazdi man uningdan o'limga loyiq jinoyat topolmadim uni qamchilatib qo'yib beraman dedi biroq ko'pchilik davomliq chuqon selishib hazrati aysoni kriski mixlab ichib o'ltirsin deb ching turib oldi ularning chuqonlari oxir g'alaba qildi pilatus ularning talifi bo'yicha hukm chiqadi to'pilon ko'tirib zinonga tashlangan yilqi qotilni qo'yib berib hazrati aysoni yahudiylarning o'z xohishi bo'yicha bir taraf qilish uchun lashkarlarga topshirib berdi lashkarlar kresni ko'targan hazrati aysoni elib kelayotganda yo'lda yezni kelayotgan kirini shahrilik simon ismli bir kishini uchratdi ular bu kishini tutib elib kresni uninga ko'tagizib hazrati aysoning kaynidan haydab mangdi chunki hazrati ayso hol sirab ketgan edi nurg'un kishilar hazrati aysoning kaynidan əgi çıxmaqdı. Ulanın ikidə Həzrəti Əysağı ikinib, yığızar qilishib manğan ayollar mı bay idi? Həzrəti Əysa kəynigi burulub, ulağa mundaq dedi. Ey Yerusalim ayolları, mən üçün yığılmaqla, özünla və pərzəntdirinla üçün yığılanla. Çünki sizlərə shundoq ig'ir kunlar kelidiki kishilar farzand ko'migan homildor bo'lmagan bola emitmagan ayollar nemi degan baxtlik deydi u chog'da kishilar xudoning g'azibidan qechish uchun tog'larga ustimizga o'ril do'ngliklargimu ustimizni yop deb yolvurdi yop yeshil daraxt o't ko'dirilgan yerda qurib ketgan daraxt tehimu ko'dirilmasmi shuningdek men azob chekkan yerda sizlar gunohkor yahudiylar tehimu azob chakmamsizlar lashkarlar hazrati ayso bilan birga ikki jinoyatchinimi ular ustun o'lim jazosini bejirishga erib kelishgan edi Ula, Yeruşalimnin sirtidiki baş söngək dəb atalğan cayğı berib, u yədə Həzirti Əysani kreski mıxlıdı. İki cinayətçinin mu birini Həzirti Əysanın on tərəfigə, yəni birini sol tərəfigə mıxlıdı və kreslərini tikləb qoydu. Həzirti Əysa, Ey ata, ulani, keçirim qığın, çünki ular o'zining nima qilayotganligini bilmaydi dedi lashkarlar chak toshilishib hazrati asoning kiyimlarini bo'lishib oldi xoloyi qarab turayotganda yahudiy oqsoqollar uni masxara qilib u boshqalarni qutqizibdi ekan agar rostdan xudo tayinlagan qutqizuvchi masih bo'lgan bo'lsa o'zini qutqizib boqmisinmi deyishdi lashkarlarmi uni masxir qilishib uningga arzon uzum sharobi tanglab agar sen yahudiylarning podshoyi bo'lsang o'zingni qutqizib boq deyishdi hazrati aysoning ustidagi taxtiga bu kishi yahudiylarning podshohi deb yozilgan edi hazrati ayso bilan birga kresga mixlangan ikki jinoyatchining biri uni haqoratlab sen xudo avatgan qutqizuvchi emasmiding amdi o'zingnimi biznimi qutqizmamsan dedi yana biri bo'lsa yilqi jinoyatchini ayblab sanmi uningga o'xshash jazolanayotgan turuqliq xudodan qo'rqmidingmi bizning jazolanishimiz haqliq biz o'z qilmishimizning jazosini totdiq lekin u hech qandoq yomonlik qilmag'angu dedi ondin u hazrati aysoga ey ayso podsholig'ing bilan kaginingda meni unutmag'aysan dedi bilib qo'yki bugun sen men bilan birga jannatda bo'lasan dedi hazrati ayso uningga vaqtida quyosh nuri g'oyib bo'lib butun zaminni qorong'ulik bosdi bu ahvol uch soat davom qildi markaziy ibodatxonadagi parda to'satdan ikki parcha bo'lib yirtildi hazrati ayso qattiq ovoz bilan hey ota ruhimni qo'lingga topshirdim dedi de tinig'i to'xtab jon uzdi u yerda buni ko'rib turgan yuz beshi xudodan qo'rqqan holda bu odam haqiqatan durust odam ekan deb xudoni madhilidi bu voqeani ko'rish uchun yig'ilgan xaloyiq qayg'u bilan maydisiga urib o'ylariga qaytishdi hazrati aysoni to'niydigan kishilar va jaliya o'lkasidan uning agishib kelgan ayollar vaqaning jarayonini yiroqdan ko'rdi. yahudiya o'lkasidagi aramatiya degan shahardan kelgan yusuf ismli bir kishi boy edi u oq ko'ngil durust odam bo'lib xudoning podshohligining namoyon bo'lishini intizorlik bilan kutatdi u yahudiylarning oliy kengashmasining a'zolaridan biri bo'lsimu ularning hazrati ayso haqidagi bu qarori va harakatlariga qo'shilmagan edi yusuf vali pilatusni oldiga berib hazrati aysoning jasadini berishni talab qildi pilatus qo'shilgandan keyin u jasadni krestdan tushirib kandi raq bilan kepanlab yengidin o'yilgan cho'ng qoram toshli qabrga dafn qildi bu vaqala hetning orpishi yuz bergan bo'lib dam oladigan shanbi kuniga oz qolgan edi shunga galiliya o'lkasidan hazrati aso bilan birga kelgan ayollar yusuf bilan birga berib qabrini va jasadni qonda qo'yilganligini ko'zdan kechirdi ondin o'ylarga qaytib berib jasadga chochadigan xushpuroqlik buyumlar bilan atirlarni tayyorladi dam elish kuni xudoning amri bo'yicha ular dam ilishdi